Արգելի ունկնդիրներ այժմ եթերում այսօր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակոս Սահակյանն այսօր ներկայ գտնվել Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում Արամ Մանուկյանի 140-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսի բացմանը։ Վենայում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը։ Ադրբեջանական կողմն ամենքեր փորձում է աղավաղել փաստերը։ Շամյանի շրջանի բազմազավատ ընտանիքների համար կառուցում են բնակարաններ։ Բերձորի վեհապարի հրապարակում վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում։ Այսօր տեղի ունեցել օթային տագնապ ուսումնական մարզում։ Արցախի գիտական կենտրոնն իրականացրել է հանրապետության գետերի ջրերի որակի ուսումնասիրություն։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Վենայի Բրիստոլ հյուրանոցում ավարտվել է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի ընդլայնված կազմով հանդիպումը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների եւ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների մասնակցությամբ։ Կայացել է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի ու Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը։ Քննարկումների առանցքում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացն էր։ Նշենք, որ մինչ Վեննա մեկնելը Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսազրույց է ունեցել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող ընթացիկ հարցեր, անդրադարձել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին առնչվող խնդիրներին։ Links ընկերության ղեկավար Եվրամիության աջակցությամբ ստեղծված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող Եվրոպական գործընկերության ծրագրի գործընկեր Դենիս Սամուտն անդրադառնալով Վիեննայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը նշել է. Վստահ եմ, որ հանդիպումը կնպաստի հիմնախնդրի լուծմանը։ Երեք ոչ ֆորմալ հանդիպումները, որոնք երկու ղեկավարներն անցկացրել են, կարևոր էին ավելի ֆորմալ հաղորդակցության համար։ Շփման գծում եւ միջազգային սահմաններում միջադեպերը նախկինի համեմատ ավելի քչացել են, են Այնուամենայնիվ ափսոսում եմ, որ դրանք չեն դադարել եւ այդ ուղությամբ աշխատանքի կարիք դեռ կա։ Ադրբեջանական կողմը ստեղծված ավանդույթի համաձայն ամեն կերպ փորձում է աղավաղել փաստերը միաժամանակ լռելով զինծառայողների մահվան մասին։ Հիշեցնենք, որ օրերս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել էր հաղորդագրություն Տավուշի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին միջադեպի մասին։ Խոսքը ադրբեջանական կողմից ինժեներական աշխատանքների եւ դիրքերը մոտեցնելու փորձերի մասին է։ Ադրբեջանի զինուժում անտեսել են նախազգուշացումը, որի արդյունքում Հայաստանի զինված ուժերն ստիպված է եղել կրակ բացել եւ կասեցնել հակառակորդի ինժեներական աշխատանքները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել ծայրահեղ կասկածելի բովանդակությամբ հերքումով։ Հակառակորդի կողմից մեր ստորաբաժանումների դիրքերի ռմբակոծության հետևանքով ճակատի ֆիզուլու ուղությամբ զոհվել է ադրբեջանական բանակի զինծառայող Էլես Էլեզովը։ Միաժամանակ հայկական մամուլը տարածել է տեղեկատվություն այն մասին, թե իբր ադրբեջանական կողմը փորձել է ինժեներական աշխատանքների միջոցով առաջ տանել իր դիրքերը։ Պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ տարածված տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, հանդիսանում է հայկական կողմի հերթական սադրանքը եւ նպատակ ունի սրել իրավիճակը ճակատում։ Ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների կողմից նախաձեռնած վճռական եւ համաչափ միջոցառումների արդյունքում հակառակորդի կրակակետերը ճնշվել են եւ նրա հետագա սադրանքները կասեցվել, ասվում է հերկման մեջ։ Ինչպես երևում է տեքստից, ադրբեջանական կողմը որևէ խոսք անգամ չի ասել Հայաստանի հետ սահմանի միջադեպի մասին։ Դրա փորձը փոխարեն փորձելով սլակներն ուղղել ավելի վաղ բոլորովին այլ վայրում տեղի ունեցած իրադարձությունների վրա, որոնք դարձյալ կատարվել են ադրբեջանական կողմի մեղքով։ Փաստորեն Ադրբեջանի պաշտպանական հաստատությունը հերթական անգամ փորձում է թաքցնել տեղեկատվությունը մի միջադեպը մյուսի փոխարեն ներկայացնելով եւ ամեն կերպ իր մեղքը հերքելով։ Այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում բացվել է ազգային ազատագրական, պետական ու ռազմական նշանավոր գործիչ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի 140-ամյակին նվիրված ցանդես։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը, Արամ Մանուկյանի կյանքի ու գործունեության մասին պատմող ավելի քան 70 անուն արխիվային փաստաթղթերի եւ լուսանկարների ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության եւ ազգային արխիվի տնօրենության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Եվ դա բնական էր, որովհետև Արամ Մանուկյանը ծնվել է Շուշիում, արմատներով, այսինքն Արցախից էին։ Այս միջոցառմամբ ցուցահանդես նրա կյանքի եւ գործունեության միության մասին առաջին անգամն են կազմակերպվում եւ հուսով եմ, որ Երևանում եւս միջոցառումներ կանցկացնենք։ Անդրադառնալով ցուցահանդեսում ներկայացված արխիվային նյութերի բովանդակությանն ու ժամանակագրությանը ազգային արխիվի տնօրենը նշեց։ Ցուցահանդեսում մենք ներկայացրել ենք ընդհանրը փաստաթղթերի մի մասը եւ հիմնականը 3 քաղաքներն են, որտեղ անցնել են նրա կյանքը եւ գործունեությունը։ Դա Շուշին է, ինչպես ասացի, որտեղ ծնվել, մեծացել է, նախնական կրթություն ստացել։ Դա Երևանն է, որտեղ թեմական դպրոցում սովորել է, Երևանի ազգային խորհրդի նախագահն էր Սարդարապետի ճակատամարտի օրեր Բանաձևին, ներքին գործերի նախարարը եւ Վան քաղաքը, որտեղ որպես հեղափոխական մեկնեց 20-րդ դարի սկզբին եւ այնպես կապվեց այդ քաղաքի հետ, որ շատերը մտածում էին, որ Արամը վանեցի է։ Ազգային ազատագրական ու պետական գործիչ Արամ Մանուկյանն իրավամբ հայոց պետականության վերականգնողն ու հիմնադիրն է։ Համոզմունք հայտնեց Ամատունի Վիրաբյանը, հավելելով, որ հայոց նոր պատմության մեջ պետականության վերականգնման սաղմերը ծնվեցին Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ կազմակերպված 1915 թվականի Վանի ինքնապաշտպանության, իսկ այնուհետև նահանգապետության ստեղծման ժամանակահատվածում։ Այնուհետև նրա քաղաքական ու ռազմական հագեցած կենսագրությունը հարստացավ պատվաբեր նոր էջերով։ Եվ կազմակերպեց Սարդարապետի ճակատամա մարտը փաստորեն Երևանը փրկեց եւ հիմնադրեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Իր խոսքում շնորհակալություն հայտնելով ազգային արխիվի տնօրինությանը նախաձեռնությանը միանալու համար մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը կարևորեց Արամ Մանուկյան ազգային ու պետական գործչի Հոբելյանի նվիրված ցուցահանդեսը, որպես հայոց պետականակերտման պատմության ու այդ գործի նվիրյալների անունները սերունդների ներկայացնելու փոխանցելու միջոց։ Արամ Մամիկյանը դեռևս իր պետական այդ գործչի առաքելությունը ցուցաբերեց, երբ որ կազմակերպեց բանի ինքնապաշտպանությունը, երբ որ ռուսական զորքերի կողմից նշանակվեց բանի ժամանակավոր նահանգապետ, այդ 72 օրվա ընթացքում այնպիսի գործեր կատարեց, որ միայն միայն կարող էր անել պետական գործիչը։ Եվ այդ փորձը ինքը կարողացավ արդեն 1918 թվականին կատարել եւ ստեղծել հիմնադրել Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Նշենք, որ Արամ Մանուկյանի 140-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսին ներկային նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանը, պաշտոնատար այլ անձինք, մտավորականներ ու ուսանողներ։ Ինչպես տեղեկացրել են ցուցահանդեսի կազմակերպիչները, այն կգործի տևական ժամանակով, իսկ Արամ Անուկյանի կյանքի ու գործունեության 140-ամյակին նվիրված արխիվային նյութերի ցուցահանդեսներ նախատեսվում են նաև Երևանում, Շուշիում եւ այլ քաղաքներում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բերձորի վեհապարի հրապարակում ընթանում են վերականգնողական աշխատանքներ։ Հերախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Քաշաթաղի ջրամատակարարում Փակ Պաշտպանետիրական ընկերության շինարարները հիմնանորոգում են այստեղ տարիներ առաջ կառուցված բացօթյա բեմը։ Շինարարչան ղեկավար Քաշաթաղի ջրամատակարարում Փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Աբրամյանը տեղեկացրեց քաղաքի բարեկարգման ծրագրերի շրջանակներում Արցախի կառավարության արկածումներով է սկսվել բեմա արթակի հիմնանորոգումը։ Աշխատանքները սկսել են մարտի 10-ից, կատարել են ողապատման, խճապատման աշխատանքներ, իսկ այժմ շինարարները բետոնապատում են բեմա արթակը, որն ունի 650 քառակուսի մետր մակերես։ Նախատեսած է հետագայում ցալապատել բեմարթակը։ Սուրեն Աբրամյանը նշեց նաև, եթե եղանակային պայմանները չխանգարեն, բետոնապատման աշխատանքները կավարտեն ապրիլի առաջին տասնօրյակում։ Թրվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Հովանես Սահակյանը ասաց, հետակայում բեմա արթակը կունենա նաև ծածկ, կկանաչապատվի մոտակա արթակը, որն այժմ խճապատ է։ Շին արթակում շինարարները հաստատեցին, որ նախատեսած ժամանակին կավարտվեն աշխատանքները եւ քաղաքը կունենա տոնական միջոցառումներ անցկացնելու բարեկարգ տարածք։ Սուրեն Աբրամյանն տեղեկացեց նաև այս օրերին Քաշաթավի ջրամատակարարում Փակ բաժնետրական ընկերության կողմից հուսիսային թևում բարեկարգում է Աղավնո Բերդիկ ճանապարհը հատվածը, կառուցվում է Տիտերնավան գյուղական համայնքի մոտ 16 կիլոմետր երկարությամբ խմելու ջրատարը։ Շրջանի հարավային թևում նորոգվում են ռոռոկման մար ջրատարներ, բարեկարգվում է Կովսական Միշնավան ճանապարհը, կատարվում են այլ աշխատանքներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Պետական բյուջեի միջոցներով Շահումյանի շրջանում բազմազավակ ընտանիքների համար շարունակվում են կառուցվել բնակարաններ։ Այս մասին ասել է շրջվարչակազմի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության բաժնի վարիչ Հրայր Ասրյանը, նշելով, որ ծրագիրը խթանում է ծնելիության եւ բազմազավակության աճին։ Նրա խոսքով շրջանի նոր վերին շեն, չարեկտար, նոր մանաշիտ, նոր երկեջ, նոր խարխափուտ, ակնաբերդ համայնքներում Բազմազավակ 8 ընտանիքների համար իրականացվում են բնակարանների կառուցման աշխատանքներ։ Վերոնշյալ համայնքների բնակարանների կառուցման աշխատանքների շուրջ 80%-ն ավարտման փուլում է։ Ներկայումս կատարվում են ներքին ու արտաքին հարդարման եւ տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ։ Բնակարանները նախատեսված է շահգործման հանձնել ընթացիկ տարում, նշել է Հրայր Ասրյանը։ Քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ այսօր տեղի է ունեցել օթային տագնապ ուսումնական մարզում։ Ինչպես են քաղաքացիները արձագանքում նման միջոցառումներին, արդյոք իջնում են նկողներ ու ապաստարաններ, եւ արդյոք բավարար է մեր նկուղ ապաստարանների վիճակը այնտեղ պատսպարվելու համար։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Երբ առավոտյան հնչեց տագնապի ահազանգը, ես փորձեցի մտնել Սասունցի Դավիթ փողոցի բազմաբնակարան շենքերի նկուղները, տեսնելու թե ինչպես են բնակիչներն արձագանքում քաղաքապաշտպանության նման օրինակ միջոցառումներին։ Առաջին շենքը, որ մտա, նկուղ չուներ։ Նկուղային հարկը վաղուց զբաղեցված է այլևալ նպատակներով։ Շենքի բնակիչներից մեկը, ով ի դեպ չէր շտապում որևէ տեղ պատասպարվել, ինձ ասաց, որ անհրաժեշտության դեպքում իրենք պետք է օգտվեն հարևան շենքի նկուղից։ Հարևան շենքն ունի 3 նկուղ, հետևաբար եւ 3 ապաստարան։ Առաջին Հին կողպված էր, մեզ չհաջողվեց ներս մտնել։ Երկրորդ մուտքում մեզ դիմավորեց ապաստարանի պատասխանատու Ջուլիետա Գրիգորյանը։ Տեսնում եմ, որ բացի ձեր ընտանիքից ուրիշ մարդ չկա, ոչ ոք չի իջել ահազանգից, ինչու՞մն է խնդիրը։ Չգիտեմ, միգուցե արհամարում են, միգուցե զգում են, որ իսկական ահազանգ չի դրա համար էլ չեն իջնում։ Բայց ապաստարանը, որպես այդպեսին, շատ վատ վիճակ է, այսինքն նստարաններ չկան, ջուր չկա։ Նստարանները իբրև բերել են նստարան երեխաները այ երկու նստարան են բերել դրել, բայց մեկը ժողովուրդ ուրիշն են տեղ չի լինելու։ Փոքրը։ Բացի այդ էլ այս վիճակը, որ այդքանի ժամ մարդիկ կարվեն մնալ այս ապաստարանում։ Դե ես չգիտեմ, ահա իմ թորները ստը լավ չէ, էլի, հարմարությունները լավ չէ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո երբ ավելի սուր դրվեց ապաստարանների խնդիրը, որևիցե աշխատանք տարվել է այստեղ։ Այո, եկել են մաքրել են, զիբել կեղտա եղել, հավաքել են տարել, բայց միևնույնն է, այն այն հնարավորությունները չկա, որպեսզի մարդիկ մնան ստեղ, իմանան էլի որ հարմար է, այստեղ հարմար է պաստարան այլենց համար կուզենայիք, որ ինչ լիներ։ Ապաստարաններում ջուրը պետք է լինի, լույսը պետք է լինի։ Այ ընդհանրենք դա էլեկտրիկը պետք է գալ լույսերը միացնի։ Ընդհանրենք իսկական կռիվը սկսվել է։ Սամալյոտ է գալիս։ Էլեկտրիկը ոնց պետք է հասնի այս շենքերի բոլոր լույսերը վարի։ Պետք է այնպես միացնի, որ պատասխանատու մարդիկ պատվալների գնան իրենք լույսերը միացնեն, ժողովուրդը մտնեն պատվալները։ Լույսը իբրե միացած է, բայց էլեկտրիկը պետք է գա միացնի։ Որովհետև շուտիկից միացած է, լույսը մենք չենք կարող միացնել միայն էլեկտրիկ կարող է գամիացնի։ Ես ասում դա սխալ է։ Մենք պատասխանատուներս պետք է մտնենք падվալ, լույսերը վառենք։ Ես այս падվալի դուռը փակ եմ պահում։ Հիմա եկել եմ նախորոք, մի ժամ առաջ դուռը բացել եմ, ասել եմ որպես ժողովուրդը գան մտնեն։ Բայց ոչ ոք չի գալիս։ Երրորդ մուտքի ապաստարանը նույնպես փակ էր, դուրն առանց կողպեքի էր։ Շենքի բնակիչներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ, մեծ զրույցում ասաց. «Սաղ կարմի վախտը ժողովուրդ Սաղստան»։ Մենք ինչ վիճակում է։ Լավ։ Ներսում լավ է։ Ռեմոնտ եղած։ Սաղ մեջը մաքրած է, պատերը կրասկատված է։ Բայց մենք հիմա նույնիսկ դուրը չենք կարողանում բացել ու ներսում։ Դե տորնը կարամ չենք, դու շնքոնում նեմ։ Զրուցակիցս հրելով բացեց դուռը։ Տեսարանն իսկապես տխուր էր՝ շինարարական թափոններ, դռներ, թիթեղներ եւ այլն։ Էլեկտրական լարերն անցկացված էին, լամպերը տեղադրված, բայց այստեղ եւս առանց էլեկտրիկի հնարավոր չէ լույսերը միացնել։ Այսօրվա օթային տագնապի արդյունքները քաղաքապետարանը ամփոփելու է կեսօրից հետո։ Մենք կհետևենք թեմայի զարգացումներին բարձելու համար, թե գործնականում ինչ են տալիս այս ուսումնական մարզանքները, ինչ խնդիրներ են վերհանվել եւ ինչ լուծումներ է քաղաքապետարանն առաջարկում բնակիչներին։ Վարդանյանին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի գիտական կենտրոնը Հայաստանի էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի հետ համատեղ 2011 թվականից իրականացնում է էկոլոգա երկրաքիմիական հետազոտություններ Արցախի տարածքում թեմայով գիտական աշխատանքներ։ Այս մասին ասել է Արցախի գիտական կենտրոնի լաբորատորիայի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Քրիստինե Սարգսյանը, Նշելով, որ թեմայի ընտրությունը կապված էր Արցախի գետերի ջրերի որակի մասին տվյալների եւ պետական հետազոտությունների համակարգի բացակայության հետ։ Խոսելով կատարած աշխատանքների մասին, նա ասել է, որ 2013-2015 թվականներին իրականացրել են Արցախի գետերի երկրաքիմիական առանձնատկությունների բացահայտման ուղղված պիլոտային հետազոտություն, որի նպատակն էր բացահայտել Արցախի տարածքի տարբեր գետերի ջրահավաք ավազաներում ծանր մետաղների երկրաքիմիական հոսքերի որակական եւ քանակական առանձնահատկությունները գնահատել գետերի ջրերի որակը։ Այժմ ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Եվա Իվանիդիսը։ 2050 թվականի մարտի 20-ից մինչև մարտի 27-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 5 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է խարդախության 6, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 3, մարմնական վնասվածք հասցնելու, գողության, գողության փորձի, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ ապօրինի ծառահատման մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական աշխատանքների արդյունքում բացառությամբ գողության 1 հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված գողության 1 այլ հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձին հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արցանագրվել է 105 ահազանգ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանցավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 540 վարորդ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը բեռնատար ավտոմեքենաների համար փակ է, իսկ մարդատարների համար դժվար անցանելի։ Դժվար անցանելի է Սոտ Խարվաճար ավտոճանապարհը։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմերային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյուն, նախալեռնային շրջաններում ձնախառն անձրև, հովտային գոտիներում անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաքություն։